katika msikiti huu wenye kubarikiwa insha Allah taala ayuha alahibba fahajatu alumma ila muraqabati Allah taala حاجة عظيمة وضرورية حاجة إليونايو أمة katika kumchunga Mola wake Allahu Jalla wa Ala ni haja kubwa mno na ni haja ya dharura ya lazima liannaha kwa sababu jambo hilo la kumchunga Allahu Jalla wa Ala asasu salahi al walmujtamaat wal ndio msingi wa kutengemaa kwa mtu mmoja mmoja na ndiyo msingi kwa kutengemaa kwa makundi ya watu alaysa al-umma bihajati masatin ila muraqabati rabbiha je kwa hali hiyo umma hauna haja kubwa ya kumchunga Mola wake mlezi likiwa jambo hilo ndiyo salaha kama watu watafuta kutengemaa kwa jamii kama mtu anatafuta kutengemaa kwa wanawe kama mtu anatafuta kutengemaa kwa nyumba yake kutengemaa kwa jamii nzima kwa watu wote na apandishe almuraqaba apandishe muraqabatullahi jalla wa ala kwa sababu ndiyo jamaa ndiyo msingi jambo hilo wa kutengemaa kwa mtu mmoja mmoja na ndiyo msingi wa kutengemaa kwa makundi ya watu na ndiyo sababu ya kustakimu umma katika njia ya sawasawa walmuraqabatu hiya na muraqaba ni nini muraqaba maana yake huwa almuraqabatu hiya an ta'lama ilma alyaqin anna allaha subhanahu wa ta'ala muttali'un alayka muraqaba maana yake ni kujua lakini kwa elimu ya yaqini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye kukutazama wewe ni mwenye kukuangalia ni mwenye kukufuatilia ni mja kujua hivyo kwamba Allah anamwangalia fi dhahirihi wa sirrihi kwenye dhisi, kwenye dhahiri yake na kwenye siri yake قال ابن القيم رحمة الله عليه ابن القيم akasema almuraqaba maana yake dawamu ilmi al-abdi ni kudumu kwa elimu ya mja wa tayaqunihi na mja kuwa na yakini yake bitilai al-haq subhanahu kwamba al-haq subhanahu anamtazama anamwangalia anamfuatilia anamuona ajua hivyo kwa ilmu ya yaqini kabisa ala dhahirihi wa batini kwamba Allah anamjua hivyo mja wake anamfuatilia anamwangalia ala dhahirihi wa batini wazi wazi akiwa na watu au katika siri yake akiwa peke yake Allahu jalla wa ala anamuona mja wake anamjua ikiwa hali ndio iko hivyo qala sufyanu thauri sufyanu thauri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a kasema alayka bil muraqaba fa mimman la takhfa alayhi khafiya basi ni juu yako wewe kuwa na uchungaji mchunge yule ambaye hakifichikani kwake yeye chochote wa alaika biraja na ni juu yako wewe kuwa na matarajio mimman yamliku alwafa mtarajie yule ambaye anamiliki malipo يقول الله جل وعلا أنا سمع الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم يي الله جل وعلا يبقى مجناني popote pale mlipo yeye yuko na nyinyi biilmihi jalla wa ala kwa elimu yake waqala Allah jalla wa ala na Allah akasema vile vile ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum haupatikani mnongono wa watu watatu ila yeye Allah ni wanne wao wala khamsatin wala haupatikani mnongono wa watu watano illa huwa sadisuhum ila yeye Allah ni wasita wao wala adna min dhalik wala haupatikani mnongono wa chini ya namba hii waliotaja yeye watu watatu wala akthara wala zaidi ya hapo illa huwa ma'ahum aina ma kanu ila yeye Allah yu pamoja nao waja wake popote pale walipo ndugu zangu waislamu haya ni mafunzo au ni maneno ambayo sisi twayajua kila mmoja wetu anafahamu anajua ya kwamba Allahu jalla wa ala anamuona kila mtu anajua lakini ikiwa kila mmoja wetu anafahamu kitu gani kilichoufikisha umma katika hali hii tuliyokuwa nayo ikawa umma wafanya mambo kana kwamba Allahu jalla wa ala hayupo ikawa mtu anazungumza maneno au anafanya matendo hajali wala habali kwamba Allahu jalla wa ala yupo pamoja naye anamfuatilia anamwangalia anakijua akisemacho anakijua akifanyacho sote tufahamu uwezo huo wa Allahu jalla wa ala lakini kwa nini umma umefika katika standard hii ya kufanya mambo na maovu na kuazimia mambo mazito na mabaya basi na kujali kwamba Allahu jalla wa ala anawaangalia waja wake, yu pamoja na wanawake. Kitu gani kimetufikisha hapa? Ikiwa sote tufahamu hivyo, mushkilatuna dhaafu lyaqini fi qulubina, tatizo letu ni udhaifu wa yaqini kwenye mioyo yetu. Kila mtu anajua, lakini udhaifu wa yaqini katika mioyo yetu. Walyaqin huwa alilmu wa zawalu shak lughatan yaqini maana yake ni elimu na kuondokewa na mashaka kilugha iko hivyo walyaqinu istilahan na neno yaqini kisharia huwa al-iman kullu kama yakulu ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqini ni imani yote kwa ukamilifu kama anavyosema Abdullah ibn Mas'ud sahaba wa mtume huu ndio mushkil qala Sufyan ath-Thawri Sufyan ath-Thawri tabi'i anasema wallahi لو وقع اليقين في القلب al-qalbi kama يقين lau yaqini kama itakaa kwenye moyo wa mtu kama inavyotakikana la tara alqalbu shauqan ila Allah jalla wa ala kila wakati moyo ungeliruka kuwa una shauku na Allah jalla wa ala la tara alqalbu shauqan ila aljanna wa haraban min an-nar kila wakati moyo wa mtu ungekuwa una shauku ya pepo ya Allah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 هسيا أنا هسي أن الله يراه كما الله نمونا كل وكل أمت ونجوا تتيزو نهسيا اليقين بيو تتيزو لو أنت كل مجاوات أنجلك ونهسيا anna Allah jalla wa ala yarahu kama Allah anamuona wayasma'u kalama Allah anasikia maneno yake wayalamu sirra Allah anajua sirri zake wanajuaho Allah anajua minongono yake lao kila mtu angelijua hivi istaqama qalbu moyo wake ungelitimama sawa sawa wasalaha halo na hali yake ingelitengemaa vizuri mno kila mtu angekuwa na yakini wa hilo kila mtu angekuwa na hisia za hizo amesimulia alimamu Tabarani kutokana na hadithi aliyoisimulia riwa athar aliyoisimulia Zaid bin Aslam ibn Umar mtoto wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ambaye ni sahaba pia siku moja alikuwa amekaa pahala hivi mara ghafla akapita mchunga mbuzi akiwa na mbuzi ibn umar akamfanyia mtihani yule mchunga mbuzi akamwambia akamuuliza mchunga mbuzi yule hal min jazara je katika hao mbuzi unaouchunga uchunga wewe yuko mbuzi ambaye anaweza kulika vizuri bi'ni shatan niuzie nini mbuzi mmoja mchunga mbuzi yule faradda alayhi akarejesha jawabu kwa ibn umar radiyallahu anhu akamwambia laisa hahuna rabbuha kweli mbuzi niko nao na yuko mbuzi anaelika lakini mwenyewe mwenye mbuzi wake hapa hayupo qala ibn umar ibn umar akamwambia qul li sayyidika akalaha mwambie bwana wako kwamba huyo mbuzi utakayeniuzia kaliwa na mbwa mwitu mazingira yanaruhusu tuko majangwani mbwa mwitu wapo qul li sayyidika akalaha dhib mwambie mbwa huyo mbuzi kaliwa na mbwa mwitu nafasi ipo nzuri ya kupiga pesa kwa sababu tayari akirudi akimwambia kaliwa na mbwa mwitu hana namna ya kufuatilia فرفع الراعي رأسه إلى السماء وقال lakini mchunga mbuzi akanyanyua kichwa chake juu akasema kumwambia Ibn Umar wa anna Allah sawa naweza kukuzia naweza nikasema akala hadibu wa aina Allah lakini Allah yuko wapi hili ndilo swala ambalo umma kwa kiasi kikubwa umekosa kujiuliza katika mambo yake kila mmoja mmoja ingekuwa kila mtu yuraqibu Allah jalla wa ala akitaka kufanya kitu anajiuliza aina Allah kisha kama Allah jalla wa ala anakiridhia anakifanya kwamba Allah jalla wa ala anakikataza anakiwacha Ibn Umar alipopokea jibu kutoka kwa mchunga mbuzi aina Allah Allah yuko wapi Ibn Umar akatiririka machozi akawanalia huku anasema ana ahqqu an aqulaha mimi ndio nina haki zaidi ya kulisema neno hilo aina Allah aina Allah aina Allah ikawa Ibn Umar analikariri ile neno aina Allah aina Allah aina Allah mimi nina haki ya kulisema neno hilo kisha Ibn Umar radhiallahu anhu ishtarahu akamnunua yule mtumwa washtara alghanam akawanunua na mbuzi wote wa aataqahu akamwacha huru mtuma na akampa na mbuzi wote kwa sababu ya kule kuchunga kwake aina Allah ingelikuwa kila mtu kati yetu anachunga aina Allah ma saraka man saraka asingeliiba mwenye kuiba wama zana man zana asingelizini mwenye kuzini wama qatala man qatala asingeliua mwenye kuua wamartasha man irtasha asingetoa rushwa mwenye kutoa rushwa wa maghtaba man ghtaba asingesengenya mwenye kusengenya wala asingefanya la kufanya mwenye kufanya kwa sababu kila mtu anauliza aina Allah yuraqib Allah jalla wa ala Allah anatuambia inna Allah kana alaykum raqiba hakika yeye Allah juu yenu nyinyi ni mchungaji anawachunga nyinyi kama nyinyi hamchungi basi famuni hivyo ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqib atid hayamtoki binadamu maneno Allahu jalla waala sema hivyo ma yalfidhu min qauli binadamu haimtoki hata kauli moja kinywani mwake illa ladaihi raqibu illa mbele yake yuko mchungaji tayari kabisa atid yuko tayari anaandika tungelikuwa tuna yaqini ya haya wallahi tungeyafanya yanayomridhisha Allahu jalla waala tusingeliuana kwa sababu ya upuuzi mambo ya kupita wala tusingelitukanana na matosi ya nguoni kwa sababu ya mambo ya kisiasa wala tusingelikashifiana kwa sababu sisi tuna jukumu la kila muislamu kumheshimu muislamu mwenzie kama ufahamu rejea katika suratul hujurat msikilize Allahu jalla wa ala anazungumza nini juu ya heshima yako kwa Muislamu mwenzio popote pale alipo, popote pale anapotokea. Sizama Allahu katika suratul Hujurat mipaka aliyokuwekea juu yako wewe na muislamu mwenzio mushkilatuna dhaafu yaqini fi qulubina tatizo letu ni udhaifu wa yaqini katika mioyo yetu mpaka tumefika tunauana tuko tayari kuuana tuko tayari kufa tuko tayari kutukanana tuko tayari kuharibiana mali zetu tuko tayari kufanyana kila baya kana kwamba Allahu jalla wa ala hayupo hili ndio tatizo yaqini katika mioyo yetu lakini kila mmoja wetu anajua kwamba Allahu yupo na anajua anao malaika wanaofuatilia mienendo yake hawamuachi hata dakika moja wanajua anachokisema na anachokifanya na Allahu jalla wa ala elimu yake ni kubwa mno anafahamu hata unachokinadhiria katika moyo wako kitu gani umekikusudia yeye anajua tatizo tumekosa kujiuliza aina Allah jalla wa ala na ndio maana umma umefika hapa ulipo umma unayumba kama mlevi na umma unacheka kama mwenda wazimu una mambo ya ajabu kabisa unaoyafanya pasi na kujali uwepo wa Allahu jalla wa ala pasi na kujali uwezo wa Allahu jalla wa ala pasi na kujali elimu ya Allahu jalla wa ala pasi na kujali amri za Allahu jalla wa ala pasi na kujali makatazo ya Allahu jalla wa ala aljahlu billahi jalla wa ala mushkilatuna ujinga wa kutokumjua Allahu jalla wa ala ndio tatizo letu jingine kubwa tuna maneno ya kusema tu Allah yupo lakini hatuna taaluma ya kutosha juu ya Allah ikiwa imekosekana na yakini ndani yake hali hii ikiendelea